Dievo bendradarbiai, norime jūs įspėti, neimkite Dievo malonės veltui. Jis sako, aš išklausiau tavęs primtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Mes niekam jokių atžvilgių neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai, visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrų sielvartuose, neganduose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, samišiuose, sunkiuose darbuose, būdėjimuose, badavimuose. Pasirodome tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, šventąją dvasę, neveidmainingą meilę, tieso žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės, gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisėjais, nepažįstamais ir gerai žinomais, kai mirštame ir štai vėl gyvuojame, kai esame baudžiami ir nenužudomi, kai liūdime ir visą laiką esame linksmi, kai būdami beturčiai praturtiname daugelį kai nieko neturime ir viską turime. Mūsų lūpos atvirai jums prabilo, korintiečiai, mūsų širdis jums tapo erdvi. Mumise jums ne per ankštą, ankštą jūsų pačių širdyse. Tad atsimokėkite tuo pačiu, kalbu kaip vaikams, ir praplėskite savo širdis. nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kasgi bendra tarp teisumo ir nuodėmis? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos? Kaipgi galima gretinti Kristų su beleru? Arba tikinti su netikinčiu? Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla. Kaip Dievo pasakyta – Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu. Aš būsiu jų dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako viešpats, ir nelieskite netirų daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukteris. Taip sako visagalis viešpats.